mis dormado cae corp exerzoi. Medicinistoi lasta tempe insistas pri la gravezzo de bona contentiga dormado por la homa sano. Plen cresca homo devas dormi dum ses gis hoc horoi en ciu nocto. Laugrade ciel oni maliunigas, tiui dormo horoi tendensas al malpliicio gravas ancau la qualito de la dormado, porque la cerbo ca la tuta corpo regainu energion. Bona dormado favoras la humoron, la memoron, la cognan capablon, la coron, la circuladon de la sango, protectadon contra oiae canceroi, cae la generalan metabolon. Oni calculas che almeno uno quinono el la tutta monda longiantaro suferas de misdormado. Certe citio farigias pli cae pli severa problemo cause de la viv en la moderna socio. Pleiofte oni clopodas solvigin per medicamentoi, sed citiui ofte estigas flancain efficoin foie pli severain ol la misdormado mem. Psicoterapio estas alia ci cirrilate. Antau ne longa tempo, prestigia Brita Medicin Revuo publicigis la resultoin de granda studajo farita en la Pekina Universitato de Cina Medicino pri la efico de corp exerzoi contra o misdormado. Oni detale analisis dudec du exploroin, quiui inclusivis pli ul 1300 patientoin, por respondo alla iena practica demando. Quiui corp exerzoi estas ple efficae contra o sendormezzo. Oni consideris yogon, tai chi, piediradon au legeran curadon, aerobica in corp exerzoin, forto trainadon, cae aerobica in exerzoin cun psicoterapio. Oni consideris ancau alien rimedoin, kiel higieno de dormado, acupuncturo, massagioi, cae cognoconduta terapio. Dum la analizado de la datumoi, oni registris la tutan tempon de dormado, la efficetson de dormado, la latentan tempon antau endormigio, cae la tempon sen dorman dum la nocto. Montrigis che iogo plilongigis la tempon de dormado ie du horoi cae ancau gian efficetson gi malpliigis la latentan tempon antal endormigio cae la sen dorman dum noctan tempon. Similen resultoen oni trovis relate au tai chi cae piedirado curetado. Ancao la cognoconduta conduta terapio montris signifo plene favoraina resultoina. Medicinistoi concludis che la mensiitae corp exerzoi montrigas ne ciel complementae rimedoi contra misdormado, sed ciel centra strategio. Oni devas electi la plei taugan corp exerzon por ciu paciento, lau liei limigoi cae malfacilajoi.